Lerni lingvon dum libera tempo. Quancam la tempo rapide forflugas. Se oni rigardas la vivon retrospektive, tamen tiu impreso dum actuala momento nur aperas se oni havas iun programon kiu postulas attenton kai captas intereson. Ciu tio estas laboro, au spectado de filmo, au teatrajo, do ciu temas pri farendajo, au pri libervola tempo passigo. Tio por havi impreson pri rapide passanta tempo ne gravas. Enuo, aliflanque, estas la sento pri longa tempo. Dum enuo, oni attendas che io ocasos, che la stato de sencela, ma plena passigo de tempo finigiu, che venu io alia, che captas la attenton. El economia vit puncto estas du spezoi de mal plena tempo. La sen ocupa, sen labora tempo, unu flanque, cae la post labora liber tempo ali flanque dum la sen occupa tempo estas ofte accompagnata de manco de mono, cae tial ancau mancas mon rimedoi por contrau batali en uon, la post labora liber tempo ali flanque ebligas plei ofte el spesi monon por bele pasigi tiun tempon. Tre favor costa eblezzo por pasigi la tempon cae por prifortigi sian menson, estas la visito de publica biblioteco. Tie oni povas sen page legi libroin cae revuoin, cae oni povas prunte preni libroin cae porti ilin heimen por trastudi ilin pli intense, exemple por lerni lingvon. Lerni lingvon ja estas tre bele, sed lernado sen instruisto, oft ne conducas alla desirata celo. Ege gravas habi taugan son materialon por capti la lingvon. Asil petantoi ofte ancora ne raitas labori contrau salairo. Do por ili, lingvo lernado ne nur estas interessa tempo passigo, sed viv necesso. En tiu caso, existas clara celo, chiun la concernai homoi nepre atingu. Alie statas la afero, se temas pri lingvo lernado dum post labora libertempo. En tiu caso, plei ofte mancas clara celo, ofte nur temas pri gustumado de la lingvo, sen seriosai ambizioi, tial tre ofte homoi cessas lerni la concernan lingvon. Cai ofte ancau mancas motivo por plua lernado. Dum en la caso de grandai lingvoi, lernanto povas esperi povi iam apliki la lingvon en la concerna lando, en la caso de esperanto restas nur la perspectivo che eblos applici la lingvon en internaziae rencontigioi, en ciui convenas homoi, ciui same iam lernis la lingvon per iu curso. Tio por unui estas bona ocaso por practici la lingvon, dum por aliai tio ne estas suffice alloga, char ili estas tro malfortai por propra iniziate pli altigi sia nivelon de lingvo regado. Do antau ol parto preni en internazia rencontigio de esperanto parolantoi, estas consilinde ausculti, cae legi, laueble multain textoin en esperanto. Por tio, bonege taugas la esperanta retradio. La son articoloi ancau proponas multain temoin, pri homoi dum internazia rencontigio povos paroli.